فلا اقسم بمواقع النجوم Basi naapa kwa maanguko ya nyota وانه لقسم لو تعلمون عظيم na hakika bila shaka hichi ni kiapo kikubwa laiti mgelijua. Innahu laqur'anun karim, hakika hii bila shaka ni Qur'ani tukufu. Fi kitabin maknun katika kitabu kilichohifadhiwa la yamassuhu illa almutahharun hapana kigusaye ila waliotakaswa tanzilum min rabbil alamin ni uteremsho unaotoka kwa Mola mlezi wa walimwengu wote afa bihadha alhadithi an antum mudhinun, ni maneno haya ndiyo nyinyi mnayapuuza. Watajaluna rizqakum annakum tukadhibun, na badala ya kushukuru kwa riziki yenu mnafanya kuwa mnakadhibisha. Falaula idha balagatil hulqun yaweje basi itakapofika roho kwenye koo wa antum hina idhin tanzurun na nyinyi wakati huo mnatazama ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون Na sisi tuko karibu zaidi naye kuliko nyinyi wala nyinyi hamuoni. فلولا ان كنتم غير مدينين na lau kuwa nyinyi hamumo katika mamlaka yangu ترجعونها إن كنتم صادقين kwa nini hamuirudishi hiyo roho ikiwa nyinyi mnasema kweli fa amma in kana min almuqarrabin basi akiwa miongoni mwa waliokaribishwa. Farauhu wa raihanu wa jannatu na'im, basi ni raha na manukato na bustani zenye neema. Wa amma in kana min ashabil yamin na akiwa katika watu wa upande wa kulia fasalamu laka min ashabil yamin basi ni salamu kwako uliye miongoni mwa watu wa upande wa kulia wa amma in kana min almukaththibin ad na ama akiwa katika waliokadhibisha wapotovu. Fanuzulum min hamim, basi karamu yake ni maji yanayochemka. Wa tasliyatu jahim, na kutiwa motoni. Inna hadha lahuwa haqqul yaqin Hakika hii ndiyo haki yenye yaqini. Fasabbih bismi rabbikal azim. Basi litakase jina la Mola wako mlezi aliye mkubwa. Allahu akbar Allahu akbar. La kweli kwa maangukio ya nyota pale zinapotua mwisho wa usiku wakati wa tahajudi, ibada za usiku na kustaghafiru. Na hakika bila shaka hicho ni kiapo kikubwa chenye maana ya kufikia mbali la ukuwa mnafikiri makusudio yake. Aya mbili hizi zinabainisha hadi ya umuhimu wa kiapo hiki kikubwa, kwani nyota ni vitu vyenye kutoa mwangaza wenyewe na nyota ya karibu mno kwetu sisi nayo ni jua ni kiasi ya masafa ya miaka mia ya mwangaza na nyota ifuatayo kwa ukaribu iko mbali nasi kwa kiasi ya miaka minne ya mwangaza takribani basi nguvu utazitumia kutokana na jua ndizo zinazotuwezesha kuishi Lau kuwa umbali wa jua kutokana na ardhi ni duni ya hivyo au zaidi ya hivyo basi hapana shaka kuwa maisha yangelikuwa taabu bali ni muhali. Kadhalika ukubwa wa nyota unahitalifiana. Zipo nyota kubwa mno, hata ukubwa wake unaweza kukusanya hii ardhi na jua juu ya umbali wao. Vipo vikundi vya nyota vinavyoitwa anaqid vinaogelea angani zikivuka njia ya maziwa the Milky Way mara kwa mara. Wakati wa kupita kwake zikasadifiana kukutana na kikundi cha jua na zikagongana, basi hakika hapo itakuwa ndiyo maangamizo na kumalizika kwa kweli. Hata ikikaribia nyota moja katika nyota zitokazo kwenye jua, basi hayo pia yataleta kuharibika mizani na kupelekea maangamizo na kumalizika ulimwengu. Kwa hivyo basi, Hakika ishara za mazingatio na uwezo wa Mwenyezi Mungu zinaonekana katika ulimwengu huu alioumba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na akaupanga. Hakika hii bila shaka ni Qurani yenye manufaa mengi. Imo katika ubao uliohifadhiwa Allahul Mahfudh usiokaribiwa na yeyote ila malaika waliokaribishwa kwa Mwenyezi Mungu. Kwa watumiaji kompyuta wanaweza kukisia kuwa hiyo alauhul mahfudh ni kama diski iliyo ndani ya kompyuta na haigusi mtu. Na misahafu tunayoiona na kuisoma ni kama pigwayo chapa kutoka hiyo diski. Hawaigusi Kurani tukufu ila waliotahirika na najisi na hadathi. Vitengu wa udhu imeteremshwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu mwela mlezo wa viumbe vyote. Je, mnapuuza ni Qurani hii tukufu ndiyo nyinyi mnaidharau na badala ya kuishukuru riziki yenu ndiyo mnaikadhibisha. Basi je, ikifika roho ya mmoja wenu kwenye mapitio ya pumzi na nyinyi inapofika roho kwenye koo nanyi mnamwangalia huyo anayekufa na sisi tuko karibu zaidi kwa huyo aliyekabiliwa na mauti na tunaijua zaidi hali yake kuliko nyinyi, lakini nyinyi hamjui hayo wala mhisi basi je, ikiwa nyinyi si wenye kunyenyekea kwa Mungu wetu, mrudishieni roho yake huyo aliyekabiliwa na mauti, ikiwa nyinyi mwasema kweli kwamba nyinyi mnazo nguvu na hamshindwi. Ama kiwa huyo aliyekabiliwa na mauti ni katika waliotangulia waliokaribishwa, basi mwisho wake ni raha na rehma na riziki njema na pepo yenye neema. Ama akiwa katika watu wa mkono wa kulia, basi yataambiwa kwa mamkio na takrima, unapewa salama kutokana na watu wa kuliani. Na ama akiwa ni katika wakushoto wanaokanusha waliopotovu, basi atakirimiwa maji ya moto hadi ya kuchemka na kubaguliwa na moto wa mwisho wa ukali. Hakika haya yaliyotajwa katika sura hii tukufu bila shaka ni kini cha yakini iliyothibiti isiyoingiliwa na shaka. Tanguliza tasbihi kwa kumdhukuru Mola wako mlezi aliye mkubwa kwa kumtakasa na kumshukuru kwa neema zake.